Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemų ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė, Zachiejau, greit lip žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams, ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė. Į šiuos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Jiems klausantis Jėzus kalbėjo toliau ir pasakė palyginimą, mat jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog netrukus turinti apsireikšti Dievo karalystė. Tad jis kalbėjo – vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Jis pasišaukė dešimt tarnų, padalijo jiems dešimt minų ir tarė, verskitės, kol sugrįšiu. Piliečiai nekentėjo ir nusintė iš paskos pasintinius pareikšti, mes nenorime, kad šitas mus valdytų. Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo. Atėjo pirmasis ir tarė, valdovė tavo mina man pelnė dešimtį minų. Jis atsakė, gerai stropusis tarne, kadangi pasirodė patikimas mažuose dalykuose, tu gauni valdyti dešimt miestų. Atėjo antrasis ir pareiškė, valdove tavo mina man laimėjo penkias minas. Ir šitam jis pasakė, tu valdyk penkis miestus. Atėjo dar vienas ir tarė, valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suviniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas, imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs. Jis atsiliepė, netikęs tarne, aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus, imu ko nepadėjau ir pjaunu ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis? Aplinkiniams jis tarė, atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi dešimt minų. Tie sakė, valdovė Betanas jau turi dešimt minų. Jis tarė, aš sakau jums, Kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus nenorėjusius, kad būčiau jų karalius, atveskite čionai ir nugalabykite mano akise. Tai pasakęs Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Prisertinęs prie Betfagės ir Betanijos ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius ir jiems pasakė – Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir vos įėję rasite pririštą silaitį, kuriuo dar jok žmogus nėra jojas. Atriškite jį ir atveskite. O jeigu kas paklaustų, kam jį atrišate, atsakykite, jo reikia viešpačiui. Pasiustieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. Atrišant asilaitį, savininkai klausė, kam atrišate asilaitį? Mokiniai atsakė, jo reikia viešpačiui. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant žmonės tiesė ant kelio drabužius. Besiartinant prie alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė garbė karaliui, kuris ateina viešpaties vardu. Ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė, mokytojau sudrausk savo mokinius. Jis atsakė jiems, sakau jums, jei šitie tylės, akmenys šauks.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 nes tu nepažinai savo aplankimo meto. Įžengęs į šventyklą Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. Jis sakė jiems, parašyta, mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindine. Ir jis kasdien mokė šventykloje. Aukštieji kunigai rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti, tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo.